ɗansa abdullahi ibn qais da haka abu musa ɗin alkunya ce ake masa yana daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to anan yake ba mu labarin cewa abu musa al'ashari a ta aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa ƙala laha sai yake ce ma aisha laƙada shakka alayya fi amrin laƙad shakka alayya iktilaf ashabin biyu sallallahu alaihi wasallam abu musa ya ce ma aisha lalle ya yi nauyi a cikin zuciyata ya dame ni sabanin da waɗansu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka yi saɓani ne sahabbai suka yi akan wata fahimta tasu kowane bangare ya ja fahimtarsa wannan bangaren ma ya ja fahimtarsa abu musa al'ashari wannan abin ya dame shi shi ya sanya sai ya tafi wajen aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam don ta raba gardama kamar yadda ya zo a ruwayar imamu musulun an yi saɓani ne tsakanin almuhajirun wal'ansar da kuma ansarawa abinda aka yi saɓani a kai shi ne idan miji ya sadu da matarsa sai ya zamanto ya sadu da ita amma bai fitar da maniyi ba zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba waɗansu daga cikin sahabbai suka ce zai yi wanka waɗansu daga ciki suka ce ba wajibi wani bai yi wanka sai in ya fitar da mani muhajirun suke da fahimtar cewa zai yi wanka an tsarawa suka ce babu wanka a kansa sai in ya fitar da mani saboda wani hadisi da yake cewa alba'u min alma da aka yi wannan sabanin sai abin ya damu abu musa al'ashari to sai ga ina ne ya kamata a ɗauki wannan matsalar dan aje a warware ta sai ya ga matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wani al'amari ne wanda suna da ruwa da tsaki a cikinsa idan aka tambaye su kila ya samun warwara daga wurinsu da aka sai abu musa al'ashari ya tafi wurin aisha allah ya ƙara mace yarda da ya je wajen aisha sai yake ce ma aisha abinda ya kawo ni saɓani ne sahabbai suka yi kuma wannan saɓanin ya dame ni amma al'amarin da ake saɓanin a kansa wani al'amari ne inni la'uzimu an balaki biki ina jin nauyin in fuskance ki da shi saboda akwai kunya alhaya min al-iman duk da ababi na neman ilimi babu kunya amma yace yana jin nauyi ya fuskance ta da irin wannan tambaya faƙalar sai aisha ta ce mashi ma huwa menene ma kunta sa'ilan anhu ummaka fasalni anhu tace duk abin da zaka iya tambayar mahaifiyarka ka tambaye ni ni matsayin mahaifiya nake a wurinka saboda ita mata ce daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kuma ya ce su iyayen mu'mine ne da haka tace ba kunya duk abin da kake jin za ka iya tambayar mahaifiyarka ni ma ka tambaye ni matsayin mahaifiya niki faƙari sai abu musa al'ashari ya ce arrajin yusibu ahalahu mutum ne ya kusanci iyalinsa sun ma yuksilu wala yunzilu sai kuma kasala ta kama shi ya kasa fitar da mani na haka bai fitar da mani a wannan saduwar ba akwai wanka a kansa ko ba wanka faƙalar sai aisha ta ce idan jawazal kitadul kitada idan kaciya ta wuce kaciya a nan tana nufin al'auran namiji da kuma ta mace to da an samu wannan faƙad wajabar gusul wanka ya zama wace a kan shi namijin da kuma ita matar faƙala abu musul ash'ari sai abu musul ash'ari ya ce la as'alu an a ahadan ba da ke abadan sai ce to ni kau daga yau ban ƙara tambayar kowa wannan matsalai so kun ga anan aisha tarin jayar da cewa akwai wanka idan aka samu kaciyar namiji ta shiga cikin kaciyar mace shi da abin da malamin fikin suke ce ma mugibatul hashafa idan aka samu wannan ba a kallo ne ya fita jikin mutum ko me bai fita ba da zara an samu wannan to wanka ya tabbata akan waɗannan mutanen guda biyu da namijin da ita macen duk sai sun yi wanka to aisha ta ba da wannan fatowar sai ya ce to shi kau da gaiwa bai ƙara tambayar kowa قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان ابن عفان أن محمد وأن محمود ابن لبيد الأنصاري سأل زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل faƙala lahu mahmudin inna ubayi ibn ka'ab kana la yara al-ghusla zaidu ibn thabit inna ubayya ibn ka'ab naza'a an zalika qabla an yamut maliku ya karɓo wannan hadisin daga yahya ibn sa'id shi kuma ya karɓo daga abdullahi Ibin ka'ab maula usman ibn affan anna mahmud ibn labid al-ansari yake ba mu labarin cewa mahmud ibn labid al-ansari wannan sahabi ne mahmud ibn labid al-ansari al-ausi ya fito da kabilar aus a cikin ansarawa an ce sahabi ne karami yana daga cikin kananan sahabbai mafi yawancin ruwayoyinsa na hadisi yana karbowa ne daga sahabbai yan uwansa ya yi karatun hadisi ne da yawa wajen sahabbai yan uwansa kaga kamar a nan wani labari ne zai ba mu tsakanin waɗansu sahabbai guda biyu ba daga manzan Allah ba mahmud ibn labid al-ansari ya ce sa'al zaid ibn thabit alur rajul yusibu ahlahu ya ce ya tambayi zaidu ibn sabit zaidu ibn sabit shi ma babba ne a cikin sahabbai yana ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi ma in an saukar wa manzan Allah yana ɗaya daga cikin masu rubuta wa manzan Allah alƙur'ani kuma kwamitoci guda biyu da aka yi wanda suka hada alƙur'ani a lokacin kalifancin abubakar da a lokacin kalifancin sai na usman duk shi ya zama shugaban wannan kwamiti to mahmud ibn labid ya ce na ya tambaye shi alin rajili yusibu ahalaku ce mutum ne ya kusanci iyalinsa sun ma wa wala yunzilu kasala ta zo masa ya kasa fitar da wani abu a jikinsa zai yi wanka ko ba zai wanka ba faƙala zaidun yaktasilu sai zaid ya ce zai yi wanka zai yi wanka faƙala lahu mahamud sai mahamud ibn labid ya ce inna ubayya ibn ka'ab kana layar gusula sai ce to amma ubayya dan ka'ab shi a fahimtarsa yana cewa ba sai an yi wanka ba yana ganin ba sai an yi wanka ba faƙali da zaid ibn sabitin sai zaid ibn sabit ya ce inna ubayya ibn ka'ab na za an zalika ƙabla an mutu sai ce to ai kai ne baka sani ba shi zaid ibn sabit a shi ubayya ɗan ka'ab na za an zalika ya sabka daga wannan fahimtar ya yi rujui ƙabla an ya muta kafin ya mutu ya warware wannan fatawar cewa yanzu sai an yi wanka kafin ya rasu mun fahimci wannan qala wa haddathani an malikin an nafi'in abdullahi ibn umar kana yaqulu idha jawaza al kitana faqad wajaba alghusla maliku ya karbo daga nafi'u nafi'u yake cewa abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda kada ya kuli ya kasance yana cewa idan jawazal kitanul kitana idan kaciya ta gitta kaciya faƙal wajabar guslu wajibi ne sai an yi wanka kaga wannan shine fahimtar abdullahi ɗan umar shi ba wannan ne ya sanya jumhurin malamai suka tafi akan cewa idan an samu wannan yanayin wajibi ne sai an yi wanka wancan hadisi da yake cewa alma'u min alma ruwa daga ruwa mana ana amfani da ruwan wanka idan an fitar da ruwan mani mafi yawan malamai suna cewa hadisi ne mansuk hadisi ne wanda aka share hukuncinsa wannan hadisan da muka yi ta karantawa suka ce su ne suka goge shi haka wasu malamai suka ce akwai wasu malamai wanda suke cewa wancan hadisi na alma'u min alma ana magana idan a mafarki ne idan a mafarki ne kaga idan mutum yana mafarki yayin mafarkin yana saduwa da mace sai bai ga komai a jikinsa ba ba sai yayi wanka ba ko da a mafarkin an samu hashe fado, idan ya farka inda wani abu bai fita a jikinsa ba ba sai ya yi wanka ba da haka waɗansu malamai suka ce alma'u min alma wannan ana magana idan a mafarki ne amma shi kuma waɗannan hadisai da magadin dinga karantawa su kuma suna magana idan a farke ne idan a farke ne in ido biyu ne mun fahimta Allah ya samu dace don haka a takaice dai kamar yadda imamu malik ya kulla wannan babin idan aka samu haka to wannan yanayin yana wajabta yin wanka namijin zai yi wanka macen ma wajibi ne sai ta yi wanka ko da wani abu bai fita a jikinsu ba babu wudu'in junubi iza da an yana ma ta'ama kabla an sila. wannan babi zai karantar da mu alwallar mai janaba iza da an yana idan idan yi nufin yin bacci auya ama ko ya nufin cin abinci kabla an yabta sila kamin yi wanka mutum ne janaba ta same shi to amma yana sanye bacci kafin yi wanka ana sanye alwallah yana sanye ci abinci kamin yi wanka ana sanye alwallah wannan babi zai karantar da mu wannan alwallah wadda mai janaba yake yi idan yana sanye bacci ko ya ci abinci ƙabla an yadda suna kamun yewanka mutum ne misali janaba ta same shi farkon dare to shi kuma ba lokacin nan yake sanye wanka ba kila sai asuba ta yake sanye wanka yanzu kwanciya zai yi don ya barci, to ana son kafin ya kwanta din nan ya bacci ya alwallah ko kuma mutum ne janaba ta same shi sai yana son ya ci abinci bayan janaba ta same shi to ana so kafin ya ci abincin nan ya yi idan ya yi alwallah ɗin nan in lokacin da zai yi wanka ya zo zai yi wanka alwala ba ta ɗauke wanka shi ne abinda wannan babi na sha tara zai karantar da mu a cikin kitabun ɗahara ƙala haddasa ni yahaya an malikin an abdullahi ibn dinarin an abdullahi ibn umar annahu qala zakara umar ibn khattabi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu yusibuhu janabatun min al-layl faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi sallam, tawadda waghsil zakaraka summa nam maliku ya karbo daga abdullahi ibn dinarin shi kuma ya karɓo daga abdullahi ɗan umar annahu ƙala abdullahi ɗan umar ya ce zakara umar ibn al-khattabi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu yusibuhu janabatun min al-layl sayyidina umar ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu yusibuhu janabatun cewa janaba tana samun shi minan laili a cikin dare yaya ya kamata yi faƙali lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce mashi tawadda wasil zakaraka sun manam manzan Allah ya ce masu to abinda za ka yi tawadda ka yi alwallah wagsil zakaraka sannan ka wanke al'aurarka sun manan sai ka yi bacci nan malamai suka ce an samu takadibi da ta'afiri ne wanke azzakarin shi yake fara yi sannan sai a ce ya alwallah to sai mutum ya kwanta ya bacci wannan alwallah malamai suna cewa yin ta mustahabbi ne mustahabbi ne idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayin janaba ta same shi kuma zai je ya bacci to an so ya tafi ya alwala kamin ya bacci din nan qala wa haddathani an malikin an hisham ibn urwata an abihi an aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat taqulu idza asaba ahadukum mar'atu mar'ata summa arada an yanama qabla an yaktasira fala ya nam hatta ya tawadda'a wudu'ahu lis-salati maliku ya karbo daga hisham dan urwa ana bihi shi kuma ya karbo a wurin mahaifinsa an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karbo daga wajen aisha matar manzon Allah annaha kanat taqulu aisha tana cewa idan asaba ahadukumul mar'ata idan ɗayanku ya je mai ya je wa iyalinsa ya je wa matarsa sun mara da an yi nama ƙabla an yadda sila sannan ya nufin yi wanka yi bacci kafin yi wanka aisha ta ce falaya nan to kare baccin nan hatta ya tawadda har sai ya yi alwallah wudu a hulis salati ta ce irin alwallar da yake yi idan zai yi sallah to kaga a nan hadisin mawkufi ne domin aisha ce ta magana amma ya zo a cikin Asahi haini bukhari da musulun cewa aisha ta daga wannan maganar zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam a ciki take ba da labarin cewa annahu sallallahu alaihi wasallama kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salati qabla an yanama tace manzon Allah ya kasance idan akwai janaba a jikinsa sai nufin yin bacci kafin yayin wanka to yana yin alwala irin alwallar sallah irin alwallar da ake yi idan za a yi sallah to wannan alwala kamar yadda muka ce ainihin wannan alwala mustahabbi ce kuma imamu malik yana cewa wala yubtila hadal wudu bi baulin wala ga'idin wala yubtilu bi shay'in illa bi mu'awadatil jima' yana cewa ita wannan alwala idan mutum yayi ta to don ya yi fitsari bai karya alwallar misali janaba ta sa mutum yana son ya bacci sai ya alwallar sai ya kwanta to yanzu kuma idan fitsari ya kama shi cikin dare ya je ya fitsari to wannan fitsarin bai warware alwallar ba da haka yin dawa zai dawa ya kwanta ne su gaba da baccinsa ko ya je bayan gida to balle kuma shi baccin da zai yi bai warware ta ya ce ba abin da ke warware wannan alwallar sai in ya kare sai ya kare wani jima'i kuma wata sabuwar janaba ta hau kan shi to yanzu zai sake koma ya kwanta bacci to sai ya sake ainihin alwallar قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو wajen غسل وجهه ويديه إلى المرفقين wa masahabira su yi sun dahima auna nama imamu malik ya karbo daga nafi'u maula ibn umar nafi'u yake cewa abdullahi dan umar kana ya kasance iza da an nama. idan ya nufin yin bacci au ya ta'ama ko ya nufin ya ci abinci wa huwa junubun alhali yana da janaba a jikinsa ga sala ya yakan wanke fuskarsa wa ilal ilal ya wanke hannunsa zuwa gwiwar hannu wa masaha bi ya shafi kansa sun matsaima aunama sai ya ci abincinsa ko kuma idan bacci ne zai yi sai ya bacci in bacci ne zai sai ya bacci to a nan mun ga abdullahi umar baya wanke kafafuwansa kaga ya wanke fuska ya wanke hannuwa ya shafi kai to amma ba ce mana ya wanke ainihin kafafuwansa ba to sai ibn abdulbar annumari yake cewa wannan abdullahi dan umar yana yi ne imalan bi anna hadha alwudu laysa biwajibin yana kallon alwallan ba wajibi bace ba shi yasan ya sai bai wanke kafafuwa a ciki amma walam yujib malikan fi'l ibn umar amma wannan aiki na abdullahi dan umar bai birge imamu malik ba da shi imamu malik yana ganin ba za a fi wanke kafafuwa ba lalle za a wanke ainihin kafafuwa din yi humaru ala annahu kana da uzri ko kuma za mu iya cewa abdullahi ɗan umar bai wanke kafafuwa ne ba saboda wani uzuri saboda wani uzuri wanda ya hana a wanke kafa ɗin shi ya sanya bai wanke ba babu i'adatul junubi salata wa guslihi idza salla wa lam yadhkur wa ghaslihi thawbahu babi na gaba Imam malik yace zai karantar da mu i'adatul junubi salata wa guslihi idza salla wa lam yadhkur wa ghaslihi thawbahu babu zai karantar da mu i'adatul junubis sala cewa mai janaba zai sake sallah wa wusulihi yayi wanka idan salla in yi sallah, walam yadhkur bai tuna da wankan ba mutum ne janaba ta same shi sai ya manta akwai wanka akan shi sai ya je sallah. to yanzu idan ya tuna wannan sallah ba ce ba zai sake ta kuma zai ce ya wanka da kun fahimci yadda babin yake sannan wa sau bahu, sannan zai wanke inda Nagasa ta taba a jikin tufafinsa tana iya yiwuwa mutum kila da dare ne ya kwanta ya bacci janaba ta same shi sai ya kwanta ya bacci da asuba ce sai ya manta akwai janaba jikin shi sai ya taho masallaci to idan ya zo masallaci bayan an gama sallah sai ya tuna cewa ai akwai janaba tare da shi to yanzu zai je ya wanka sai ya sake wannan sallah da ya ta asuba ba ce ba sannan idan akwai inda wannan najasa ta taba a jikin tufafinsa zai wanki shine babu i'adatul junubis sala babu sake sallar mai janaba wa guslihi da yin wankan sa, idza salla in yi sallah walam yadhkur bai tuna da wanka ba wa ghaslihi thawbahu sannan babu zai karantar da mu wanke tufafinsa shi mai janaba din in in wani in najasa ta taba wani wuri a tufafinsa qala حدثني yahya an مالك an isma'ila ibn abi hakim anna ta'a ibn yasarin akhbarahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kabbara fi salatin minas salawat summa ashara ilaihim biyadihi sun fazahaba summa raja wa ala jildihi atharul ma wannan hadisi imam malik ya karbo shi daga isma'il ibn abi hakim Alƙurashi, qurashi fa fa'a Ibin yasar yace ada'u Ibin yasarin akbarhu ya ba shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kabbara fi salatin minas salawat cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har kabbara harama a wata sallah daga cikin salloli adawu ibn yasarin tabi'i ne amma yake ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaza yayi kaza yayi kabbara a sallah yi tabi'i bai ga manzon Allah ba kaga hadisin ya koma hadisi mursal da haka a wannan isnadin na muwadda hadisin mursal ya zo. amma imamul bukhari ya fitar da shi daga abu huraira marfu'an ya daga shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka imam musulun to yake ba labarin cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kabbara manzan Allah ya yi kabbara fi salatin minas salawat a wata sallah daga cikin salloli kamar yadda ya zo a ruwayar abu dawud da ibn hibban daga abibakarata an nuna sallar asubaci sallar asuba ce an zo an yi kiran sallah an yi ikama manzo Allah ya shiga har ya kabbara sallah summa ashara ilaihim biyadi sai manzo Allah ya musu ishara da hannunsa anim kusu yace ku tsaya ku tsaya ishara ya musu a wannan ruwayar amma ruwayar da ke cikin bukhari da muslim magana ya musu a makanaku kowa ya tsaya inda yake ina zuwa to sai manzan Allah ya fita haba ya fita ya shiga gidansa sun maraja zuwa can sai shi ya dawo Wala jildihi asarul ma a jikin manzan Allah akwai kufan nema. akwai alamun ruwa a jikinsa a ruwayar bukari da musulun cewa yi manzan allah ya dawo wa ra'asuhu ya tsuru eh, kansa yana daga ruwa kansa yana daga ruwa sai ya dawo sai ya ci gaba da sallah kaga a nan manzan allah ya tuna ne cewa bai wanka ba sai ya ce a jira shi da ya ce a jira shi sai ya tafi gida sai wannan wanka sai maza ya dawo masallaci mun gani sai ya zo ya ci gaba da sallah a shekara kenan idan mutum ya tuna da wanka bi zai yi zai je yi ne zai je yi wankan in ya riga ya yi sallah zai sake wannan sallah haddasa ni an malikin an hisham ibn Urwata an abihi an zubair ibn salt annahu qala kharajtu ma umar ibn al-khattab ila al-jurfi fa nazara fa idha huwa qad hitalama wa salla wa lam fa qala wallahi ma arani illa talamtu wa ma sha'artu wa sallaitu wa maktasaltu qala fakta sala waga sala mara a fi sau bihi wane zaha malam yara wa azana au a kama sun masalla ba da irtifa'in buha mutamakina. wannan hadisun imamu malik ya karbo shi daga hisham ibn urwata ana biyan shi kuma ya karbo wurin babansa an zaid ibn salt shi kuma ya karbo daga zubaid ibn salt annahu qala yace kharashu ma umar ibn khattabi ce wata rana mun fita tare da umar dan khattab ilal jurf zuwa wani wuri da ake ce ma jurf wani gari ne ko ƙauye haka a wajen garin madina tsakaninsa da madina wasu malamai suna cewa tafiya ce ta mil uku sai suka tafi wannan gari fanazara fa'iza kuwa ƙadihi talama to da gari ya waye kaga kwana ya kama su ke da gari ya waye har sun riga sun yi sallah fanazara sai sai na umar ya duba tufafinsa fa'iza huwa ƙadi talama sai ya ga alamun mani a jikin tufafinsa wanda wannan yake nuna cewa mafarki ya yi wa tsalla wa yadda yaktasil kuma ga har ya yi tsalla bai yi wanka ba faƙali sai umar ya ce wallahi ma a rani illa talamtu ya ce aka ina ganin wannan ba wani abu ne mafarki ne a wannan bacci wa ma sha'artu ban sani ba wa sallaitu har gashi na ya salla wa maktasaltu ban yi wanka ba kala ya ce faktasala sai je ya wanka wa sala mara a fi bihi sai ya wanke tufafinsa inda ya gana jasar ta taba tufafi sai ya wanke wani zaha malam yara wurin da bai gana jasa ba amma yana shakkun ko jasa ta taba wurin sai yayyafa ruwa a wurin wa aka yi kiran sallah au a kama koko ce aka yi sun masalla ya sake salla ba da buha duha mutamakinan bayan rana ta riga ta fito sai sake wannan sallar su kaga wanda ya tuna dai zai je ya sake salla kamar yadda wanzan Allah ya hadisin baya haka Umar ya قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم an suleiman ibn yasarin na umar ibn al gada ila ardihi bil jurfi fawajada fi thawbihi ihtilaman faƙala laqad ibtulitu da ihtilamin منذ وليت amra nasu, nas sala wa ghasala ma a fi thawbihi min al-ihtilam sun salla ba'da an tala'ati ash-shams a wannan ruwayar maluku ya karbo daga ismail ibn abi hakimin an suleiman ibn yasarin shi kuma ya karbo daga suleiman ibn hisa ibn yasar suleiman ibn yasarin alhilali almadani haɗin fuqaha us-sab'a ɗaya ne daga cikin alfuqaha usab'a saba amin taɓa yin magana a kansu ko akwai wasu manyan malamai da aka yi a madina su bakwai to sai ake ce musu fukaha usaba ko alfukaha usaba to Suleiman ibn Yasarin yana cikin su to Suleiman ibn Yasarin yace anna Umar ibn Khattabi sayyidina Umar wata rana gada ila ardihi bil jurf yayi sammako ya tafi gonarsa dake jurf shine inda muka ce kamar tafiya ce ta kilomita mil uku tun safe ya fito daga gida ya tafi wannan gona fawaje da fi saudihi ihtilaman to ya tafi gona din yana duba tufafinsa haka sai ya ga alamun mani a jikin tufafin nasa faƙala sai yake cewa laƙadid tulitu bi ihtilamin munzu wullitu amran nasi sai yake cewa lallai haƙiƙa an jarabce ni da yawan mafarki Mun wallitu amurin nasi tun lokacin da aka dora mun al'amarin mutane tun lokacin da aka baya shugabanci kenan to sai aka jarabce shi da yawan yin mafarki in ya kwanta bacci sai ya mafarki to yanzu wannan daren ma da ya kwanta mafarkin ne sai ya manta bai yi wanka ba ko kuma bai ma fahimci ya yi mafarkin ba sai da ya tafi gona yana duba tufafin sai ya ga alamun mani sai yake cewa aiko wannan ya nuna cewa jiya ya yi mafarki kenan shi ne sai yake cewa lalle an jarabce shi da yawan mafarki tun lokacin da aka ba shi shugabanci me yake nufi a nan da ya ce haka wa ya fahimci wani ne umar yake nufi ya ce tun da aka ba shi shugabanci sai aka jarabce shi da yawan mafarki me umar yake nufi ko me yasa aka jarabce shi da yawan mafarki idan an ba mutum shugabanci sai ya ta mafarki kwarin musura bai samu eh haka ne waɗansu ma haka ibi na albar annumar ya ce da aka baya shugabancin nan sai zamanto bai da cikakken lokaci na iyalinsa saboda shagaltuwa da hidimar mutane lailan wani harin dare da rana mun gane to sai zamanto cewa to ɗan lokacin da zai samu ya bacci da ya kwanta bacci sai ya mafarki saboda ya ɗanyi nisa haka daga iyalansa ibn albar ya faɗa to ya ce waga sala in fakta sala sai umar ya je wanka waga salama a fi saubihi sai ya zo ya wanke abin da ya gani a jikinsa na maniyi a tufafinsa minal intilam na maniyin da ya gani sun masalla sannan ya tafi ya salla ba da an ɗala a shams bayan rana ta riga ta fito قال وحدثني an an yahya يحيى sa'idin Saidin, suleiman Suleiman Ibn يسار anna umar ibn khattabi sallabin nasi subha summa gada ila ardihi bil jurf fawajada fi thawbihi ihtilaman faqala inna lamma asamna al wadaka lanatil uruq faktasala wa ghasala al ihtilama min thawbihi wa ada li salatihi a wannan ruwayar maliku ya karbo daga yahya ibn sa'id shi kuma ya karbo daga suleiman ibn yasari anna umar ibn khattabi sallabin nasi as yace wata rana sai umar yayi wa mutane sallar asuba sun magada ila ardihi bil sai ya kama hanyar tafiya gonarsa wadda take wani wuri da ake ce ma aljurf fawaje da fi saubihi ihtilaman da ya je kawai yana duba a tufafin sai ga alamun mani haka a jikinsa to sai ya fahimci cewa jiya da dare ya farki mafarki kenan to da ya ga wannan faƙali sai ya ce inna lamba a sabnal wadaka lanatul uruk ya ce lalle mu yayin da muka fara cin romo shi ne alwadak romo na nama lalatul uruk sai jijiyanmu ta dinga gudana mana lokacin da suka fara cin nama can ba su cin nama sosai saboda karancin wadata amma lokacin da ya kafa gwamnati an samu fituhat da yawa an ci garuruwa da yawa daular musulunci ta yi karfi ta yi kudi to sai zamanto suna samun damar ɗan sayan kashin miya su yi a masu romo su ci to ce lokacin da suka samu wannan yanayin lalatul uru sai jijiyarsu ta dinga kwararar da ko ta dinga samar da mani a jikinsu to wannan sai sanya da sun kwanta bacci kawai sai ya fita fakta sala waga salal ihtilama sai umar ya je wanka sannan ya wanke wannan mani min saubihi daga jikinsa wa'ada li salatihi ya koma ya sake sallar shi sai ya sake sallar kun ga nan shi ya tafi gona mamunsa kuma suna gida sai ya sake sallah a can to su mamun sun sake sallah ta ba cewa sun sake sallah ba kuma su babu sake babu sake sallah a kansu To idan idan idan idan liman yi sallah a wani yanayi wanda bai kamata yi salla ba mamu ba sani ba suka bi shi a haka to idan liman ya je zai saki salla mamun ba sai sun saki sallah ba su sallar su yi. shi ya sanya nan, ba a ce mana mamun umar sun saki salla ba amma shi kam ya saki salla mun fahimci wannan to kaga wannan duka yana wani cewa idan mutum ya samu kansa irin wannan yanayin ya manta bai yi wanka ba to zai je wanka idan ya riga ya yi sallah zai sake wannan sallah amma idan najasa ce a jikin tufafinsa sai ya je sallah sai da ya gama sallah sai ya ga ai tufafinsa akwai najasa zai sake wannan sallar ko ba zai sake ba na'am sai dai ba zai sake sallah ba ya wanke tufafin saboda ba zai sake sallah ba na zai sake na a akwai sa wannan, wajibi ne ya sallah da mai Da tufafi mai tsarki za ka ce halatun jasadi ko da da halatun makari mene ne su a cikin sallah na? me su a cikin sallah wani irin sharaɗin wani irin sharaɗin sharaɗin inganci to shi idan mutum ya bar sharaɗin inganci sallar shi ta yi ko ba ba to abinda muke cewa ana idan mutum yana idan mutum yanzu dai nan kaga wanka ne aka tuna ko bayan an yi sallah tun daga manzan Allah ya ji ya sake sallah ya ji ya yi wanka ya sake sallah har aka zo kan sai da umar aikin sai daidai da na manzan Allah to sai na ce idan mutum kuma yanzu ba jikinsa ne ke da najasa ba a tufafinsa ne yake da najasa sai da ya gama sallah sai ya gani to yanzu idan ya je wanke wannan tufafin zai sake sallah ko ba zai sake sallah ba shi ne tambayar zai sake a ta ya kawai muke so ba sai yawon duba lokaci ba ba zai sake ba mai dalilin ka ba zai sake ba eh ba dalili a ce dalili muke so zai sake na'am kullu hmm. idan za a wannan magana ta malamai baka yi da ta ba ai ai baka yi da maganar ba yawa to kaga ba ka da dalili ke da ni yana son wanda ya ce ba za a sake ba ne ba kai ka ce ba za a sake ba to a mai dalilin na yanzu nan wanda bai yi wanka ba da aka ce zai sake bai maluku ya kawo mana hadisun manzan allah bai kawo bayan ya kawo hadisin manzan Allah sai ya zo mana da wannan ya fi shi aikin sai na umar to yanzu wannan mai tufafi a wanda nan sa taba tufafinsa idan ka ce zai tsaki to hadisi ba za a kawo kamar yadda imam malik ya kawo shine abin da nake nufi na'am eh ba shi shine dalilin da sallar shi ba shi wanka ne ya shi ya sanya ya sake sallar yanzu what nam ba zai sake ba nam me dalilin ka hadisin da aka ce mi a wannan wani babi ka ce ai shi wannan shi yana kallon mani ɗahiri ne wannan mu kone ya sa muke cewa ne idan ba mani ba ne wasu tsari ne idan ba mani ba ne wasu tsari ne zai sake sallah ko ba zai sake ba na? arzikin zai dalilin kada ya sake sallah ku kalla in kullum an ce dalili ba, yanzu na imam malik da ya ce mana babin mutumin da ya tuna da wanka bayan ya yi sallah sai ya ce sai ya sake sallar nan idan tufafin na ya taba mai tufafi zai wanki me ya kawo mana dagawa yauwa to kai ma yanzu idan ka ce wancan mutumin zai sake sallah to kana bukatar kawo hadisi in ka ce bai sake sallah kana buƙatar ka zo da hadisi ne abin da nake nufi ba mai hadisi eh to yanzu ya eh, bi eh, za mu ce kenan na a yi tawakwafi ba zai sake sallah ba ba zai sake sallah ba me dalili dalili shine wata rana manzan Allah ya zo ya fara sallah ya zo ya kabbara sallah har an yi wani yanki na sallan nan sai mala'ika ya zo ya ce mai takalman shi akwai najasa sai manzan Allah ya cire takalman sai sahabbai da suka ga ya cire takalma su ma sai suka cire nasu sai da ya gama sallah sai ce ku me sa kuka cire sai suka ce mun ga ka cire ne sai sai yi aini mala'ika ne su ce mun in cire akwai najasa kun fahimci hadisin to yanzu ya yi sallah da najasa a jikinsa ko kuwa ya yi sallah sai takalminsa akwai najasa to amma da aka cire aka rabu da najasai idan da sai an sake sallah ne to sai ya sako ta daga farko amma da bai sake ba ya ci gaba da sallan nan wannan sai ne cewa in na najasa tufafi ta taba mutum har ya gama sallah sannan ya gani to wannan sallan ba zai ya sake ta ba amma idan wanka ne shi ke bukatar wanka ko alwallaci bai da ita to wannan sai ya sake shi kuma ga da a gani? to Allah dace eh. na'am zari da hausa da kawo shi ba da kai ba sai kawo shi da Allah ya samu da su wa alaikum na'am idan riga ce eh na'am yau sai ya ci ba riga yana sallatu an kasan lewa tubiya zai ba idan riga ce ko abinda malamai suka ce idan yana sallah sai ya ga cewa jikin tufafinsa akwai najasa yana cikin sallar to tufafin kala biyu ne akwai tufafin da yana iya rabuwa da shi a cikin sallar nan akwai wanda bai iya rabuwa da shi idan hula ce kawai sai ya cire ta yadda ba shi ya raba in takalma ne sai ya cire kamar yadda manzan Allah ya yi idan babbar riga ce akwai ya ciki sai cire babbar riga sai ya aje ta gefe guda ya ci gaba da sallar shi idan ka wata fafin nan bai rabuwa kamar riga gaya ba zai yi bai cire riga yana sallah to yanzu sai ya auna nan ne zai yi awo yanzu akwai isasshen lokaci da zai fita daga sallar nan ya je ya wanki ya dawo ya ci gaba da sallar shi ko ya dawo ya sake sabuwar sallah duk lokacin wannan sallar bai fita ba idan akwai isasshen lokaci wanda zai wannan to zai fita daga wannan sallar ya je ya wanki ko ya sake tufafi don ya dawo yanzu daga farko zai fara idan kawo lokaci ya kure babu lokacin da za a yi wannan to ya ida wannan sallar da wannan tufafin a haka sallar shi ta yi haka malamai suka ce mun fahimci wannan to allah ya samu dace ina ganin babin ba zai gama gaskiya da na so mu idashe da sati mai zuwa sai mu tashi amma bari mu karanta shi a gurgushe cikin minti biyu insha Allah قال وحدثني عن مالك عن an ابن أروة عن an عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتب annahu mara ma umar ibn khattabi fi rakbin fihim amru ibn al-asi wa anna umar ibn khattabi arrasa bi ba'd at-tariq qariban min ba'd al-miyaji fa talama umar wa qad kada an yusbiha falam yajid ma falam yajid ma'ar rakbi ma'an fara kiba hatta ja alma'a faja ala yaksilu a min dalikal itilab hatta asfara faƙala lahu amru ibn al'asi Asbahata wa ma'ana fiyabun fada saubaka yusal faƙala umar ibn katsabi wa a jabalaka ya amru ibn al'asi la'in kunta tafi afa kullun nasi ya jiri fiyaban wallahi law na kanat sunnatun bal agasilu mara ra'aytu wa an bihu malam ara to wannan hadisin imam malik ya karbo shi daga hisham ibn urwa an abi shi kuma ya karbo a wani babansa an yahya ibn abdurrahman ibn haɗibin annahu ita mara ma umar ibn Katsabi, ya ce wata rana wata shekara sun zo aikin umara tare da umar ɗan Katsabi. fi rakbin a cikin ayar fihim Amur ibn al'asi a wannan ayarin akwai Amur ibn al'asi wa anna umar ibn an rasa bi ba'adar dari ƙariban min ba'adar miyashi to a wannan tafiya suna cikin tafiya sai na umar ya sabka ƙarshen dare shine an rasa sabka ƙarshen dare bi ba'adin a wani sashe na hanya ƙariban min ba'adin yafi kusa da wani ruwa muka ce tafki ko wani abu kamar haka nan to sai ya sabka nan kusa yadda in gari ya waye za a samu ruwan da za su yi alwala da sauransu fata lama umar to wannan kwanciyar da suka ɗanyi sai umar ya mafarki Wa ƙarƙa da an yusbiha falam yajid ma'ar rakbi ma'an asuba ta kusa sai na umar yana neman ruwan da zai yi wanka ya wanke wannan tufafi nashi falam yajid ma'ar rakbi ma'an bai samu ruwa tare da wannan ayari ba fara kiba hatta ja alma malamin sir to wanda saboda su allah mai girma da dokaka ya yi rantsuwa da su alkur'ani da allah ya ce wa layalin ashir allah ya ce ina rantsuwa da alfijir sannan ina rantsuwa da kwanuka goma wannan kwanuka goma maluman tafsiri da yawa sun tafi akan cewa su ne waɗannan kwanaki guda goma na farko a cikin watan zulhijja al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala a littafin na tafsiri ya wannan maganar cewa su ne su kaga allah ya rantse duk abin da allah ya rantse to yana nuna darajar wannan abu bayan wannan rantsuwa da Allah ya yi da su za Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin a hadisin Abdullahi a hadisin Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yarda yayi magana akan su manzo ya ce manzo sallallahu alaihi bauta a cikin waɗannan kwanuka sama da duk waɗansu kwanuka wannan muka shi ya sanya magabatanmu aka goyi cewa idan waɗannan kwanaka sun zo suna yi da gaske wurin bautar allah sukan tattaro hankalinsu da tunaninsu da komai nasu zuwa ga dagewa wajen bautar allah a cikin waɗannan kwanaka don neman dace da haka da wannan muke gatar da mutane cewa kwanukan nan sun shi sannan muke tunatar da mutane a tashi tsaye a nemi kusanci zuwa ga allah da girma da ɗaukaka a cikin waɗannan kwanuka domin allah yana son haka to muna iya cewa waɗanda ayyuka ne ya kamata da ba kulawa abinda manzan allah ya faɗa a al'amalu salihu ne su da aka duk wani aiki na ƙwarai. to ana sanya shi a cikin watan faɗi idan mutum ya samu duk wani aiki wanda za ka ce mashi wannan aikin aiki ne na kwarai a musulunci to ana sami a yawaita sa in an samu dama a cikin waɗannan kwanan suna ayyukan na kwarai suna da yawa babu laifi idan muka shara zuwa ga waɗansu don mutane su san ta inda za su kama kwanacin daga cikin ayyuka na kwarai wanda ake zan a kula da su a cikin waɗannan kwanuka akwai azumi domin azumi aiki ne na kwarai sannan an ma samu a hadisun abu jawo wanda aka roƙi daga wani sashe na matan mutan Allah cewa mutan Allah yana yin azumi tarar farko na watan zulhijja so kaga azumi yana daga cikin ibadun da babu da shi mutum yana iya neman kusanci da Allah da su a cikin waɗannan kwanaka wasu malamai suna ganin inda zai azumi tun da ɗaya ga wata har zuwa da tara ga wata tun da goma ga wata ba a da zai ne ba ya yi daidai wanda ya samu ƙarfin ikon yin haka babu fi idan ya yi haka wanda ko ba zai iya yin haka ba to babu laifi ne waɗansu kwanuka waɗansu kwanuka kuma ya bari wanda zai yi wannan ana ba shi shawara cikin kwanukan da zai canta to lalle ya hada da na tara ga watan zulhijja ita ce rana arba wanda rana arba a wannan shekara za ta kama ranar talata sun allah ya sa ya gobe talata ku da karfe ta gobe talata mai zagayowa ita ce rana abba ita ce rana tara ga wata wannan rana ana tsara ya su manzo allah sallallahu alaihi wasallam bukata da tsari? ya ce wanda ya azumin ranar arfa ina kyautata karatu a wajen hannun allah ya fi damar banza na shekara da karewa da na shekara da shi to kare gafar zunubai na shekara biyu suna da muhimmanci to karni sakaci da wannan mai kokari musamman wannan gaba bayan azumi ana son yawan kabar wani da haidara da tahami da tasbi magabatan sai da abu huraira sa'adun laifin umar fitowa suke a cikin wannan kwanakin saboda yadda ake so a dinga yawan kabarbari suna yin kabarbari wani lokaci kasuwa suke shiga idan suka shiga kasuwa suke kabbara da ƙarfi sai kasuwa ta dauka da kabbara to ana kan yawaita kabarbari da tahabiri da haidala a cikin waɗannan kwanakin har ma malamai suna cewa babu laifi yakan yi sa a bayyane musamman ba maza so guda biyu a aiki na uku bayan shi ne sauran zikirori da istikbali su ma yi tare da kwarai da yawan ce su a cikin waɗannan kwanuka zikirori da istighfari da salatin annabi duk da yawan ta su a cikin wani aiki na gaba shi ne karatun alkur'ani maimaita karatun alkur'ani babban zikiri ne kuma aiki ne mai falala kwarai da gaske yawan karatun alkur'ani ba da muhimmanci gare shi a cikin waɗannan kwanuka sannan addu'a ma haka musamman addu'a ta ranar arfa manzan Allah ya ba kai du'a du'a yau mai arfa mafi alkhairar addu'a ce addu'a da ake a ranar khairu ma kuntu ana wannan biyuna min ba'di min qabl la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace mafi alkhairu addu'a tace addu'a ta akhira da arfa mafi alkhairu abin da na mutane da sauran annabawa da suka zo kafin ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al wa ala kulli shay'in qadir da aka mai yawaita wannan zikirin sannan mai yawaita addu'o'i na muka kanmu da kuma na al'umma a baki daya haka abin da ya shafi sadar da zumunta biyayya da zaman iyaye a ziyara da su duk waɗannan ayyuka ne wanda ana sarki an samu iko an samu dama a yi su sannan wani aiki mai muhimmanci wanda shi ba ya kamata kula shi ne sallah salloli musamman yin cikin jami kuma yin su cikin lokaci waɗannan suna da kaɗan daga cikin ayyukan da ya kamata mai da hankali a kansu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa yadda mara da farkon su lafiya bar ƙarshen su lafiya kuma ya ba mu yi ibada a ciki kuma ya yi ibada da allah ta'ala ya sa su zama karfafu ya dora a kan za ayyukan ba a gobe kiyama subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum